ikkinchi pora baqara surasining 142 oyatidan boshlanadi odamlarning nodonlari ular musulmonlar ilgari yuzlangan qiblalaridan voz kechishlariga bois nima ekan deyishadi ayting mashriq ham mag'rib ham Allohnikidir u o'zi xohlagan kishilarni to'g'ri yo'lga boshlaydi shuningdek sizlarni musulmonlarni boshqa odamlarga ummatlarga guvoh bo'lishingiz va payg'ambarning sizlarga guvoh bo'lishi uchun o'rta ummat qilib qo'ydik siz yuzlangan oldingi qiblani biz faqat orqaga qaytib ketayotganlar ichida kim payg'ambarga ergashar ekan deb qildik qayta tikladik albatta bu o'z qiblasini o'zgartirish Alloh hidoyat etgan kishilardan o'zgalar uchun og'ir ishdir Alloh iymonlaringizni Baytul Maqdisga qarab o'qigan oldingi namozlaringiz ajrini zoya ketkizmas. Albatta Alloh odamlarga nisbatan mehribon va rahimlidir. Goho yuzingizni vahiy kutib osmon bo'ylab o'girib turishingizni ko'ryapman. xotirjam bo'ling sizni o'zingiz rozi bo'ladigan qiblaga kabaga yuzingizni o'girtiramiz yuzingizni masjidi harom kaba tomonga buring ey mo'minlar sizlar ham qayerda bo'lsangiz yuzlaringizni o'sha tarafga buringiz ahli kitoblar buni parvardigorlari tomonidan kelgan haqiqat ilohiy farmon ekanini yaxshi biladilar Alloh ularning qilmishlaridan g'ofil emasdir qasamki agar siz ahli kitoblarga har qanday hujjat keltirsangiz ham ular qiblangizga ergashmaydilar siz ham ularning qiblasiga ergashuvchi emassiz ular yahudiylar va nasroniylar bir birlarining qiblalariga tobe emaslar bordiyu sizga kelgan ilmdan vahiydan keyin ham ularning xohishlariga ergashib ketsangiz u holda albatta siz zolimlardandirsiz biz kitob bergan o'sha zolim kimsalar uni muhammadni xuddi o'z farzandlarini tanigandek taniydilar va ulardan bir guruhi bila turib kitoblaridagi haqiqatni sir tutadilar haqiqat bu Rabbingizdan kelgan xabardir bas siz shubhalanuvchilardan bo'lmang har bir dindor uchun o'zi yuzlanadigan tarafi qiblasi bor bas xayrli ishlarda o'zib ketingiz qayerda bo'lmangiz Alloh hammangizni mahshargohga keltirajak albatta Alloh har narsaga qodir qaysi joydan safarga chiqsangiz ham namozda yuzingizni masjidi harom Ka'ba tomoniga o'giring ushbu buyruq Parvardigoringiz tarafidan aytilgan haqiqatdir Alloh qilayotgan ishlaringizdan g'ofil emasdir qaysi joydan yo'lga chiqsangiz yuzingizni namozda masjidi harom tomoniga o'giring ey mo'minlar qayerda bo'lsangiz yuzlaringizni o'sha kaba tomonga o'giringiz toki g'arazli odamlarda sizlarga qarshi hujjat bo'lmasin magar ular ichida zolimlari ham borki sizlar ulardan qo'rqmangiz balki mendan qo'rqingiz bu sizlarga ne'matlarimni yanada mukammal qilib berishim va hidoyat yo'lini topib olishlaringiz uchundir shuningdek sizlarga o'zingizdan bo'lmish bir payg'ambar yubordikki u sizlarga oyatlarimizni o'qib beradi sizlarni shirk va gunohlardan poklaydi sizlarga kitob qur'on va hikmatni hadisni ta'lim beradi va bilmaganlaringizni bildiradi bas meni yod edingiz men ham sizlarni yod eturman menga shukur qilingiz noshukurchilik qilmangiz ey iymon keltirganlar sabr va namoz bilan mendan yordam so'rangiz albatta Alloh sabr qiluvchilar bilan birgadir Alloh yo'lida qatl etiluvchilar shahidlar haqida ular o'likdirlar demangiz yo'q ular tirikdirlar lekin sizlar buni sezmaysiz sizlarni biroz xavf xatar ochlik azobi bilan molu jon va mevalar hosilini kamaytirish yo'li bilan sinagaymiz shunday holatlarda sabr qiluvchilarga xush xabar bering ey muhammad ularga musibat yetganda albatta biz Allohning ixtiyoridamiz va albatta biz uning huzuriga qaytuvchilarmiz deydilar aynan o'shalarga parvardigorlari tomonidan salovat mag'firat va rahmat bordir va aynan ular hidoyat topuvchilardir albatta safo va marva tepaliklari Allohning shiorlaridandir bas kim haj yoki umra qilganida u ikkisini tavof etsa unga gunoh yo'qdir o'z ixtiyori bilan biror xayrli ish nafl haj yoki umra qilsa albatta Alloh shukrini qabul etuvchi dono zotdir biz nozil qilgan oyatlar va hidoyatdan iborat narsalarni Muhammadning barhaq payg'ambar ekanini odamlarga kitob Tavrotda aniq qilib berganimizdan keyin uni yashirganlarni shubhasiz Alloh la'natlagay va ularni la'natlovchilar farishtalar va mo'minlar ham la'natlagaylar illo qaysilari tavba qilib xatolarini tuzatib haqiqatni bayon qilsalar ularning tavbalarini qabul eturman men tavvob tavbalarni qabul etuvchi va rahmlidirman kufrda bo'lib kofirlik holida o'lib ketganlarga barchaning Alloh farishtalar va odamlarning la'natlari bo'lgay u yerda do'zaxda abadiy qolurlar ulardan azob yengillashtirilmas va ular jazo vaqtidan kechiktirilmaslar ham ilohingiz yagona ilohdir undan o'zga iloh yo'qdir u mehribon va rahimlidir albatta osmonlar va yerning yaratilishida kecha va kunduzning almashib turishida odamlar uchun foydali narsalar ortilgan kemalarning dengizda suzishida Alloh osmondan tushirib, u sababli o'lik yerni tiriltirgan suvda, turli jonzotlarni unda yerda tarqatib qo'yishida, shamollarni turli tomonga yo'naltirishida va osmon bilan yer orasidagi bo'yin sundirilgan bulutda aqlni ishlatadigan kishilar uchun alomatlar bordir. odamlar orasida Allohdan o'zga narsani unga teng bilib, ularni Allohni sevgandek sevadigan kimsalar ham bordir. Iymon keltirganlarning Allohga bo'lgan sevgilari esa ularnikidan kuchliroqdir. Qiyomat kuni zolimlar azobni ko'rgan paytlarida butun kuch qudrat Allohga xosligi va Allohning azobi qattiq ekanini bilganlarida edi. O'sha kuni azobni ko'rib peshvolar o'z ergashuvchilaridan tonadilar va ularni birlashtirib turuvchi aloqalar uziladi. Ergashganlar qani edi bir bor dunyoga qaytish mumkin bo'lsa-yu, ular bizdan tonganlaridek biz ham ulardan tonsak deydilar. Shunday qilib Alloh taolo ularning qilmishlarini o'zlariga hasrat uzra hasrat qilib ko'rsatadi. Ular do'zaxdan chiquvchi emaslar. Ey odamlar, yerdagi halol pok narsalardan tanavvul qilingiz va shaytonning izlaridan ergashmangiz albatta u sizlarga aniq dushmandir u sizlarni faqatgina yomonlik va buzuqlikka va Alloh sha'niga o'zingiz bilmagan narsalarni gapirishingizga buyuradi ularga mushriklarga Alloh nozil etgan narsaga ergashingiz deilsa ular yo'q biz ota bobolarimizni ne uzra topgan bo'lsak o'shanga ergashamiz deydilar ota bobolari bordi-yu hech narsaga aqllari yetmaydigan va to'g'ri yo'ldan yurmaydigan bo'lgan esalarchi haqiqatan ham kofir bo'lgan kimsalar vahiydan ta'sirlanmaslikda xuddi hayvonlarga qichqirayotgan kishining ovozidan va hayqirig'idan o'zga narsani eshitmayotgani kabidir ular ma'nan kar soqov va ko'rlardirki gapni anglamaydilar ey iymon keltirganlar Allohgagina ibodat qiluvchi bo'lsangiz sizlarga biz rizq qilib bergan pokiza narsalardan yeb unga shukr qilingiz u sizlarga tik, qon cho'chqa go'shti va Allohdan o'zgaga atab so'yilgan narsalarni harom ammo zulmkor va tajovuzkor bo'lmagan holda zaruratan majbur bo'lsa unga gunoh yo'qdir bir haqiqat Alloh kechirimli va rahimlidir Alloh nozil qilgan kitob Tavrotdagi narsani Muhammad to'g'risidagi oyatlarni sir tutadigan va uni ozgina bahoga sotadiganlar albatta o'z qorinlariga olov yegan bo'lurlar. Alloh qiyomat kunida ular bilan so'zlashmaydi va ularni poklamaydi ham. Ularga alamli azob berilur. Hidoyat o'rniga zalolatni, mag'firat o'rniga azobni sotib olgan kimsalar ana o'shalardir bas do'zax azobiga buncha ham toqatli bo'lmasalar bu jazo Allohning kitobni Tavrotni haqiqatan nozil qilgani va bu kitob xususida ixtilof qiluvchilar haqiqatan juda ham uzoqda bo'lganlari uchundir. Yuzlaringizni mashriq va mag'rib tomonlariga burishingiz ibodat qilishingizning o'zi to'la yaxshilik emas. Balki Allohga, oxirat kuniga, farishtalarga kitoblarga payg'ambarlarga iymon keltirgan o'zi yaxshi ko'rgan molidan qarindoshlariga yetimlarga miskinlarga yo'lovchiga tilanchilarga va qullarni ozod qilish yo'lida beradigan namozni to'kis ado etib zakotni to'lab yuradigan kishi va kelishilgan ahdlariga vafo qiluvchilar shuningdek og'ir yengil kunlarda va jang paytida sabr qiluvchilar yaxshilik ahlidir aynan o'shalar iymonlarda sodiqdirlar va aynan o'shalar taqvodordirlar ey iymon keltirganlar sizlarga o'ldirilgan kishilar uchun qasos olish farz qilindi ozod kishi muqobiliga ozod kishidan qul uchun quldan ayol kishi uchun ayoldan birodari tomonidan af etilsa xun to'lashga rozi bo'linsa u holda yaxshilik bilan bo'yin sunish va xunini yaxshilab to'lash zarurdir bu hukm Rabbingiz tomonidan yengillik va marhamatdir. Bas kimki shundan keyin ham haddidan oshsa, unga alamli azob berilur. Sizlar uchun qasosda hayot bor. Ey aql egalari. Bu bilan shoyat qotillikdan saqlansang. qaysi biringizga o'lim hozir bo'lganida yaqinlashganida o'zidan keyin biror yaxshilik boylik qoldirayotgan bo'lsa ota ona va qarindoshlariga ma'lum miqdorda vasiyat qilishlik bitildi bu taqvoli kishilar zimmasidagi burchdir kimki uni vasiyatni eshitganidan keyin o'zgartirsa gunohi faqat o'zgartirganlarga bo'lur albatta Alloh eshituvchi va dono zotdir ammo kimki vasiyat qiluvchi tomonidan biror xatolik yoki gunoh sodir bo'lishidan qo'rqib vasiyatni o'zgartirib bo'lsa ham oralarini isloh qilib qo'ysa unga gunoh yo'qdir albatta Alloh kechiruvchi va rahimlidir ey iymon keltirganlar sizlardan oldingi ummatlarga farz qilingani kabi sizlarga ham ro'za tutish farz qilindi shoyat u sababli taqvoli bo'lsangiz sanoqli kunlarda bas sizlardan kimki bemor yoki safarda bo'lsa sanog'i boshqa kunlardandir madori yetmaydiganlar zimmasida bir miskin kimsaning bir kunlik taomi fidyadir kimki ixtiyoriy ravishda ziyoda xayr qilsa lozim bo'lganidan ortiq fidya bersa o'ziga yaxshi agar bilsangiz ro'za tutishingiz fidya berib tutmaganingizdan yaxshiroqdir ramazon oyi odamlar uchun hidoyat manbai va to'g'ri yo'l hamda ajrim etuvchi hujjatlardan iborat Qur'on nozil qilingan oydir. Bas sizlardan kim bu oyda o'z yashash joyida hozir bo'lsa, ro'zasini tutsin. Kimki bemor yoki safarda bo'lsa, tuta olmagan kunlarining sanog'i boshqa kunlardandir. Allah sizlarga yengillikni istaydi, ağırlikni xohlamaydi. Bu hisobni to'ldirishingiz hamda hidoyatga boshlagani uchun Allohga takbir aytishingiz va shukr qilishingiz üçündür. Sizdən, ey Muhammad bandalarim mening haqimda so'rasalar ayting men ularga yaqinman menga iltijo qiluvchining duosini ijobat eturman bas ular ham meni da'vatlarimni ijobat etib menga iymon keltirsinlar shoyat to'g'ri yo'lga tushib ketsalar sizlarga ro'za kechasida xotinlaringiz bilan qovushish halol qilindi ular sizlar uchun libos sizlar ular uchun libosdirsiz sizlarning o'zingizga xiyonat qilayotganingizni Alloh bildi va tavbangizni qabul qilib sizlarni afv etdi endi ular bilan ro'za kechalarida bemalol qovushib sizlar uchun Alloh yozgan narsani umid etaveringiz shuningdek tonggacha ya'ni oq ipning qora ipdan ajraladigan vaqtigacha yeb ichaveringiz so'ngra ro'zani kechgacha quyosh botguncha mukammal tutingiz masjidlarda e'tikofda bo'lgan paytlaringizda kechalari ham ular xotinlar bilan qo'shilmangiz bular Allohning chegaralaridir bas ularga yaqinlashmangiz odamlar saqlanishlari uchun Alloh o'z oyatlarini mana shunday aniq bayon qiladi mol va boyliklaringizni o'rtalaringizda botil yo'llar bilan yemangiz shuningdek bila turib odamlarning haqlaridan bir qismini gunoh yo'li bilan yeyish maqsadida uni hokimlarga havola etmangiz sizdan ey muhammad hilollar yangi oylar haqida so'raydilar ular odamlarga yil hisobi va haj uchun vaqt o'lchovlaridir deb ayting uylarga orqa tomondan kirishingiz yaxshilik emas balki yaxshilik taqvo qilgan odamning yaxshiligidir uylarga ularning eshiklaridan kiringiz va Allohdan qo'rqingiz shoyat najot topsangiz sizlarga qarshi jang qiluvchilar bilan Alloh yo'lida jang qilingiz lekin jang asnosida ham haddan oshmangiz zero Alloh haddan oshuvchilarni yoqtirmagan ularni makka mushriklarini qayerda topsangiz o'ldiringiz va sizlarni chiqargan joydan makkadan ularni chiqaringiz fitna qotillikdan ham ashaddiyroqdir ular birinchi bo'lib boshlamaguncha masjidi haromda ular bilan urushmangiz agar urushni boshlasalar u holda ularni o'ldiringiz kofirlarning jazosi shundaydir agar shirk va tajovuzkorlikdan qaytsalar bas albatta Alloh kechiruvchi va rahimlidir fitna bosilib butun din Alloh uchun bo'lgunga qadar ular bilan urushingiz. Bas agar urushdan tinsalar, u holda zolimlardan boshqaga nisbatan adovat qilishlik islomda yo'q. Urush man etilgan oy, urush man etilgan oy bilandir. unda urushsalar sizlar ham shu oyda urushingiz toptalgan hurmatlar jazosi qasosdir kim sizlarga tajovuz qilsa sizlar ham ularga o'sha me'yorda tajovuz qiling Allohga taqvo qilingiz va bilingizki albatta Alloh taqvodorlar bilan birgadir Allah yo'lida boyliklaringizdan sarflangiz va o'z qo'llaringiz baxilligingiz bilan o'zlaringizni halokatga tashlamangiz. Barcha ishlarni chiroyli qilingiz. Albatta Alloh chiroyli ish qiluvchilarni yaxshi ko'radi. Haj va umrani Alloh uchun mukammal ado eting. Agar kasallik yoki qaroqchilar tufayli qurshovda qolsangiz, qurbingiz yetgan biror bo'taloq, sigir, qo'y kabi jonliq so'ying. O'sha qurbonlik joyiga yetib bormagunicha boshlaringizni, sochingizni qirib sizlardan kimdir hajda kasal bo'lsa yoki boshidan bit yoki biror darddan aziyat cheksa sochini oldinroq oldirishi yoki qisqartirishi mumkin lekin u ro'za yoki sadaqa yoxud qurbonlik bilan fidya to'laydi xurshovdan xotirjam bo'lganingizdan keyin haj vaqtigacha kimki umra qilib tamattu qilsa ehromdan vaqtincha chiqib olsa muyassar bo'lgan qurbonlikni qilsin kim bunga imkoniyat topa olmasa 3 kun hajda 7 kun qaytganlaringizdan keyin ro'za tutsin shular hammasi rosa 10 kundir bu hukmlar oilasi yashash joyi masjidi haromda bo'lmaganlar uchundir Allohdan qo'rqingiz va bilingizki Alloh azobi ashaddiy zot haj mavsumi uchun ma'lum oylar belgilangan bas kim shu oylarda hajni o'ziga farz qilsa haj davomida xotiniga yaqinlashish gunoh ma'siyat va janjal kabi ishlarga ruxsat yo'q har qanday yaxshi savobli ish qilsangiz albatta uni Alloh bilur haj safariga ozuqa olib chiqing eng yaxshi ozuqa taqvodir taqvoni menga qilingiz ey oqillar haj mavsumida tijorat bilan Rabbingizdan fazl tilashingizda sizlarga hech qanday gunoh yo'qdir Arafatdan tushganingizda mashari haromda muzdalifada Allohni talbiya tahlil takbir sano bilan zikr eting u sizlarni garchi ilgari adashganlardan bo'lsangizda haq yo'lga hidoyat qilgani kabi sizlar ham uni yod edingiz so'ngra odamlar tushgan yerdan arafotdan tushingiz va Allohdan mag'firat so'rangiz albatta Alloh kechirimli va rahimlidir hajga oid ibodatlaringizdan forig' bo'lganingizdan keyin Allohni go'yo ota bobolaringizni madhiyalar bilan yod etganlaringizdek balki undan ham ziyodroq yod edingiz odamlar orasida shundaylari ham borki ular ey Rabbimiz bizga shu dunyoda bergin deydilar vaholanki ularga oxiratda nasiba yo'qdir yana shundaylari ham borki ular ey Rabbimiz bizga bu dunyoda ham yaxshilik ato etgin oxiratda ham yaxshilik ato etgin va bizni do'zax azobidan asragin deydilar aynan o'shalarga qilgan ishlaridan nasiba savob bordir Alloh tez hisob kitob qiluvchi zotdir sanoqli ma'lum kunlarda Allohni ko'proq zikr qilingiz. Kimki ikki kunda shoshilsa, haj ishlarini tugatib ketsa, unga gunoh yo'q. Kim 3-kungacha chi kechiksa, unga ham gunoh yo'qdir. Basharti taqvoli bo'lsa. Allohdan qo'rqingiz. va bilingizki sizlar albatta uning huzuriga yig'ilursiz odamlar orasida shunday kimsa ham borki uning dunyo hayoti to'g'risidagi gapi sizga qiziqarli bo'ladi dilidagi iymoniga Allohni guvoh qiladi vaholanki o'zi islomga nisbatan dushmanlarning ashaddiysidir oldingizdan ketganida yerda fitna fasod ekin va naslni halok qilish ishlari bilan yuradi Alloh esa fasodni buzg'unchilikni yoqtirmaydi unga Allohdan qo'rqin deilsa g'ururi uni gunoh ishlarga undaydi unga faqat jahannam bas kelur naqadar mudhish joy u odamlar orasida Allohning roziligini istab jonini beradigani ham bor Alloh bandalarga mehribon zot ey iymon keltirganlar yoppasiga itoatga kirishingiz va shaytonning izidan ergashmangiz albatta u sizlarga aniq dushmandir agar sizlarga hujjatlar oyatlar kelgandan keyin ham yanglishsangiz bilingizki albatta Alloh qudrat va hikmat sohibidir ular haqni inkor etuvchilar balkim soyabon bulutlar ostida Alloh va farishtalar kelganda ish tugashini qiyomatni kutayotgandirlar u kunda barcha ishlar Allohga oshirilajak albatta isroil avlodidan so'rang ularga qanchalik ko'p aniq mo'jizalar beribmiz kim Allohning ne'mati kelgandan keyin uni o'zgartirar noshukurchilik qilar ekan albatta Alloh jazosi qattiq zotdir kofir bo'lganlarga bu dunyo zinatli qilib qo'yildi. ular iymon keltirganlar ustidan kuladilar holbuki qiyomat kuni taqvoli bo'lganlar ulardan balanddirlar Alloh xohlagan kishilarga behisob rizq berur odamlar bir millat bir xil dinda ya'ni islomda edilar so'ngra ular buzilib ketgach Alloh ham xushxabar beruvchi ham ogohlantiruvchi payg'ambarlarni yubordi yana ular bilan birga odamlar orasida chiqqan kelishmovchiliklarni hal etadigan hukmlarni chiqarsin deb ilohiy kitobni ham haqiqatan nozil qildi hujjatlar oyatlar kelgandan keyin shu kitob berilganlarning o'zi haddan oshib hasad qilib u to'g'rida ixtilof qildilar lekin Alloh iymon keltirganlarni ular ixtilof qilgan narsalar ichidan o'z izni ilmi bilan hidoyat sari yo'lladi Alloh o'zi xohlagan kishilarni to'g'ri yo'lga yo'llagay yoki ey mo'minlar sizlardan ilgari o'tganlarning kuni boshingizga kelmay turib jannatga osongina kiramiz deb o'yladingizmi ularga balo va musibatlar kelib shunchalik larzaga tushgan edilarki hatto payg'ambar va iymonli kishilar Allohning yordami qachon kelar ekan degan edilar. Ogoh bo'lingki, Allohning yordami hamisha yaqindir. Sizdan ey Muhammad qanday ehson qilishni so'raydilar. Ayting, nimaniki xayr ehson qilsangiz ota ona qarindoshlar yetimlar miskinlar va musofirlarga qilingiz Alloh har qanday qilgan ehsonlaringizni bilib turuvchidir sizlarga yov bilan jang qilish farz qilindi vaholanki u sizlar uchun yoqimsizdir balkim sizlar yoqtirmagan narsa aslida o'zlaringiz uchun yaxshi yoqtirgan narsangiz esa aslida sizlar uchun yomon bo'lib chiqar Alloh bilur sizlar esa bilmaysizlar sizdan shahri haromda jang qilish hukmi haqida so'ramoqdalar ayting unda jang qilish katta gunohdir lekin odamlarni Alloh yo'lidan qaytarish unga kufur keltirish va hojilarni masjidi haromdan to'sish hamda aholisini quvib chiqarish Alloh nazdida ulardan ham kattaroq gunohdir. Fitna esa qotillikdan ham kattaroq gunohdir. Ular imkon topsalar, to diningizdan qaytarmagunlaricha sizlar bilan jang qilaveradilar. Sizlardan kimda kim o'z islom dinidan qaytib, kofir holida o'lsa, unday kimsalarning qilgan amallari toat ibodatlari dunyo yu oxiratda behuda ketar ular do'zax ahlidirlar va unda mangu qolurlar iymon keltirgan makkadan madinaga hijrat qilgan va Alloh toati yo'lida jiddu jahd qilgan kishilar aynan o'shalar Allohning rahmatidan umid qilurlar Alloh esa kechiruvchi va rahimli zotdir sizdan may mast qiluvchi ichimlik va qimor haqida so'ramoqdalar ayting u ikkisida katta gunoh va odamlar uchun ayrim foydalar ham bor. Ikkisining gunohi foydasidan kattaroqdir. Sizdan yana nimani ehson qilishlari to'g'risida so'ramoqdalar. O'zingizdan ortganini deb javob bering. Shunday qilib Alloh sizlarga o'z oyatlarini bayon etadi shoyat fikr yuritsangiz dunyo va oxirat haqida sizdan shuningdek yetimlar to'g'risida so'ramoqdalar ayting ularni isloh qilish yaxshidir agar mollaringizga ularning mollarini qo'shib yuborsangiz zarari yo'q zero ular bamisoli o'z birodarlaringizdir Alloh buzg'unchi bilan isloh etuvchini farqini biladi agar Alloh xohlasa sizlarni qiyinchilikka solib qo'ygan bo'lar edi albatta Alloh qudrat va hikmat egasidir mushrika ayollarni to iymon keltirmagunlaricha nikohingizga olmang zero hur mushrika ayoldan ko'ra iymonli cho'ri yaxshiroq. garchi u mushrika sizlarga manzur tuyulsa ham mushrik erkaklarga ham to iymon keltirmagunlaricha mo'mina qizlarni nikohlab bermangiz zero hur mushrikdan ko'ra iymonli qul yaxshiroqdir garchi u mushrik sizlarga manzur tuyulsa ham ular mushriklar do'zaxga chorlaydilar Alloh esa o'z izni bilan jannatga va mag'firatga chorlaydi va eslatma olishlari uchun odamlarga o'z oyatlarini bayon etadi. Sizdan hayz to'g'risida so'ramoqdalar. Ayting, u er va xotin uchun aziyatdir bas hayz paytida xotinlaringizdan chetlaningiz va to poklanmagunlaricha ularga yaqinlashmangiz poklanganlaridan keyin ularga Alloh buyurgan ravishda kelaveringiz qovushaveringiz albatta Alloh shungacha bilmay yo'l qo'ygan xatolaridan chin tavba qiluvchilarni va obdon poklanib yuruvchilarni sevadi. Xotinlaringiz sizlar uchun ziroatgohdir. Bas ziroatgohingizga xohlagan jihatingizdan kelaveringiz va o'zingiz uchun savobli ishlarni taqdim etingiz Allohdan qo'rqingiz va bilingizki siz u bilan muloqot qiluvchidirsiz mo'minlarga oxirat mukofotlari haqida xushxabar bering ey Muhammad ezgu ish qilishingiz taqvoda bo'lishingiz va odamlar o'rtasini isloh etishingiz borasidagi qasamlaringiz uchun Alloh nomini ko'ndalang qilavermangiz. Alloh eshituvchi va biluvchi zotdir. Alloh sizlarni tilingiz uchida aytgan behuda qasamlaringiz uchun javobgar qilmaydi balki dillaringiz kasb etgan narsa qasamlaringiz uchun javobgar qilur Alloh kechirimli va halim zotdir xotinlaridan qasam bilan voz kechganlar uchun 4 oy muhlat bor agar shu muddat ichida qasamlaridan qaytsalar joizdir zero Alloh kechirimli va rahimlidir Bordi-yu taloq qilishga azmu qaror qilgan bo'lsalar buni ham Alloh eshituvchi va biluvchidir taloq qilingan ayollar o'zlariga qarab uch hayz muddati o'tishini kutib o'tiradilar agar ular Allohga va oxirat kuniga ishonsalar bachadonlarida Alloh yaratgan narsa homila yoki hayzni yashirishlari halol ish emas agar erlari islohni oilani tiklashni xohlasalar shu muddat ichida ularni qaytarib olishga haqlidirlar ayollar uchun belgilangan huquqlar o'z me'yorida erkaklar huquqi bilan tengdir ayollarga nisbatan erkaklarda bir daraja ziyodalik bor Alloh qudrat va hikmat egasidir taloq ikki martadir so'ngra oilani yaxshilik bilan saqlash yoki chiroyli suratda ajrashish mumkin ularga bergan narsalardan mahrlaridan biror narsani qaytarib olishlaringiz sizlarga halol emas magar er xotin Allohning oila to'g'risidagi buyruqlarini bajara olmaslikdan qo'rqsalar, bu undan mustasno. Agar ularning Alloh buyruqlarini bajara olmasliklaridan qo'rqsangiz, eridan taloq olish niyatida evaz berishida va erning shu evazni olishida er xotin uchun gunoh yo'q. Bu Allohning belgilab qo'ygan hudud chegaralaridir. Ulardan oshib tajovuz qilmangiz. Kimki Allohning hududidan tajovuz qilsa, ana o'shalargina zolimlardir. Agar uni 3-marta taloq qilsa, u ayol to boshqa er bilan nikohlanmagunicha va undan ham taloq olmagunicha unga halol bo'lmaydi bas agar keyingi er uni taloq qilsa qaraladi agar Allohning buyruqlarini bajara olishga ishonsalar avvalgi eri bilan turmushga qaytishlarida gunoh yo'qdir bular Allohning belgilab qo'ygan hududi bo'lib, biladigan odamlar uchun ularni bayon qilur. Xotinlarni taloq qilganingizda ular idda muddatiga yetsalar, bas ularni yaxshilik bilan olib qolingiz yoki yaxshilik bilan javoblarini bering. ularga zulm qilib zararlantirish niyatida ushlab turmang kim shunday qilsa demak o'ziga zulm qilibdi Allohning oyatlarini hazil bilmangiz Allohning sizlarga bergan ne'matini va sizlarga nasihat sifatida nozil qilgan kitob va hikmatni yodingizda tutingiz Allohdan qo'rqingiz va bilingizki, albatta Alloh hamma narsani biluvchi zotdir. Xotinlarni taloq qilganingizda idda muddatiga yetgan bo'lsalar, ey ota-ona va qarindoshlari, ular o'zaro yaxshilikcha kelishib olgan bo'lsalar, erlariga qaytadan nikohlanishlarida ularga tazyiq o'tkazmangiz bu gaplar sizlardan Allohga va oxirat kuniga iymon keltirganlar uchun nasihat sifatida aytilmoqda bu sizlar uchun eng beg'ubor va pok hukmdir Alloh bilur sizlar bilmassizlar onalar bolalarini to'la ikki yil emizadilar bu muddat emizishni kamoliga yetkazishni istovchilar uchundir ularni onalarni me'yorida oziqlantirish va kiyintirish otaning erning zimmasidadir hech kimga toqatidan ortiq mas'uliyat yuklamamaydi bolalari tufayli ota ham ona ham zarar ko'rmasin merosxo'rning zimmasida ham xuddi shunday nafaqa mas'uliyati bor agar ota ona o'zaro kelishib maslahat bilan bolani sutdan ajratmoqchi bo'lsalar gunohkor bo'lmaydilar agar bolalaringizni begona ayolga emizdirmoqchi bo'lsangiz haqqini me'yorida to'lab turingiz gunohkor bo'lmaysiz Allohdan qo'rqingiz va bilingizki albatta Alloh qilayotgan ishlaringizni ko'rib turuvchi zotdir sizlardan vafot etib xotinlarini qoldirgan bo'lsalar beva xotinlari to'rt oyu o'n kun o'zlarini kuzatib idda saqlab o'tiradilar idda muddatlarini o'tab bo'lgach ular o'z turmushlari xususida yaxshilik bilan qilgan ishlarida sizlar uchun ey mayyit egalari gunoh yo'qdir Alloh qilayotgan ishlaringizdan xabardordir. Tul xotinlarga sovchilikni ishora taklif qilishingizda yoki uni ichingizda pinxon saqlashingizda sizlar uchun gunoh yo'q. Alloh u xotinlarga sovchilik haqida gapirishingizni bilur. lekin ular bilan xufiyona va'dalashmangiz faqat ularga yaxshi gap gapirishingiz mumkin to bitik idda o'z muddatiga yetmaguncha nikoh bog'lashga azmu qaror qilmang va bilingizki albatta Alloh ichlaringizdagi narsani ham bilur. Bas undan azobidan ehtiyot bo'ling va yana bilib qo'yingizki albatta Alloh kechirimli va halimdir agar xotinlaringizni qovushmay turib yoki ularga mahr belgilamay turib taloq qilsangiz sizlar uchun gunoh yo'qdir lekin ularni moddiy jihatdan ta'minlang boy ham kambag'al ham o'z hollariga qarab ta'minlasin ezgulik qiluvchilar yaxshi odamlar zimmasiga yuklangan huquq shudir agar ularga mahrni belgilagan bo'lsangiz u lekin qovushmay turib taloq qilgan bo'lsangiz belgilangan mahrning yarmi zimmangizdadir magar ular shu yarmini olishdan ham voz kechib yuborsa yoki nikoh o'z ixtiyorida bo'lgan kishi ya'ni er o'sha yarim mahrdan voz kechsa uni mukammal to'lasa joizdir kechib yuborishingiz taqvoga yaqinroqdir o'zaro bir biringizga fazl muruvvat qilishni unutmangiz albatta Alloh qilayotgan amallaringizni ko'rib turuvchidir 5 vaqt farz qilingan namozlarni xususan o'rta namozni saqlangiz o'z vaqtida o'qingiz va namozda Allohga bo'yin sungan holatda kamtarlik bilan turingiz. Agar dushman hujumidan xavfda bo'lsangiz, bas piyoda yoki ulovda namoz o'qiyveringiz. Xavfdan xotirjam bo'lganingizda esa bilmaganlaringizni sizga ta'lim berganidek Allohni zikr eting, namoz o'qing. Sizlardan vafot etib xotinlarni qoldiradiganlar xotinlariga bir yilgacha erining uyidan chiqarilmay ta'minlanadigan miqdordagi narsani vasiyat qilsinlar. agar ular xotinlar o'zlari ixtiyoriy ravishda chiqib ketib o'zlariga tegishli ziynat pardoz va sovchilarga ko'rinish kabi joiz ishlarni qilishsa sizlarga gunoh yo'qdir Alloh qudrat va hikmat egasidir taloq qilingan ayollarni me'yorida ta'minlash taqvodor erlarning zimmalaridagi haq burchdir shu tariqa Alloh sizlarga o'z oyatlarini bayon etadi shoyat shunda aql yuritsangiz ko'rmadingizmi ey muhammad o'limdan qo'rqib o'z yurtlaridan chiqib ketgan minglab kishilarga Alloh o'lingiz dedi so'ngra ularni tiriltirdi albatta Alloh odamlarga nisbatan fazlu karamlidir lekin ko'p odamlar bunga shukr qilmaydilar Alloh yo'lida jang qilingiz va bilingizki albatta Alloh eshituvchi va biluvchidir Allohga chiroyli qarz beradigan uning yo'lida o'z boyligidan sarflaydigan kishi bormiki unga bir necha barobar ko'p qilib qaytarsa holbuki Alloh rizqni tang ham keng ham qilur va sizlar uning huzuriga albatta qaytarilajaksizlar Musodan keyingi Isroil avlodidan bo'lmuş zodagonlarni ko'rmaysizmi? Ular o'zlarining payg'ambariga bizga bir podshoh yuborgan, u bilan birga Alloh yo'lida jang qilaylik, deishdi. balkim sizlarga urush farz qilinsa urushmassiz dedi payg'ambar ular yurtimizdan va farzandlarimizdan judo qilinib turibmiz-ku. Nega Alloh yo'lida urushmas ekanmiz?" dedilar. Urush farz qilinganda esa ozgina kishidan tashqarilari jangga chiqishdan bosh tortdilar. Alloh zolimlarni yaxshi biluvchidir. Ularga payg'ambarlari Alloh sizlarga Talutni podshoh etib yubordi desa, ular unga ustimizdan qanday ham podshohlik bo'lsin, axir hukmronlikka biz undan haqliroqmiz-ku. Bundan tashqari unga mol mulk ham mo'l-ko'l berilmagan deyishdi. Payg'ambar aytdi: Alloh uni sizlarga o'zi tanlab uni ilm va jismoniy jihatdan ziyoda etdi Alloh xalq podshohligini o'zi xohlagan kishiga beradi Alloh karami keng va bilimdondir payg'ambarlari ularga aytdi uning podshohlik belgisi shuki sizlarga bir sandiq keladi unda Rabbingizdan taskin va Musa hamda Harun oilalaridan qolgan qoldiqlar joylashgan bo'lib, uni sandiqni farishtalar ko'tarib turadilar. Agar mu'min bo'lsangiz, shubhasiz bunda sizlar uchun belgi bor. Talut lashkarlari bilan shahardan chiqqach aytdi: Alloh sizlarni daryo bilan sinab ko'ruvchidir. Bas kim undan ichsa, u mendan tobeylarimdan emas va kim undan ichmasa, albatta u mendandir. Magar qo'li bilan bir hovuch olsa joizdir. Bas ozchilikdan tashqari hammalari undan eshitdilar. u tolut mo'minlar bilan daryodan o'tgach askarlar aytdilar bu kun bizda jolut va uning lashkariga toqat yo'q shunda Allohga qiyomat kuni yuzma-yuz bo'lishlariga ishonadigan kishilar aytdilar qanchadan qancha kam sonli guruhlar Allohning izni bilan ko'p sonli guruhlar ustidan g'alaba qozongan Alloh sabr qiluvchilar bilan birgadir. Jolut va uning lashkarlari bilan to'qnashganlarida Ey Rabbimiz, bizga sabr va toqat yomg'irini yog'dir. Qadamlarimizni sobit qil. va kofirlar qavmi ustidan bizga g'alaba ato et dedilar shunday qilib Allohning izni bilan ular ustidan g'alaba qozondilar Davud Jolubni o'ldirdi va Alloh unga Davudga podshohlik va payg'ambarlik hamda o'zi xohlagan narsalarni o'rgatdi agar Alloh odamlarning birini ikkinchisi bilan daf etib turmas ekan shubhasiz yer fasodga buzg'unchilik va xarobaga aylangan bo'lar edi lekin Alloh barcha olamlarga nisbatan fazl egasidir bular Allohning oyatlaridir ularni sizga ey muhammad haqqoniy ravishda tilovat qilmoqdamiz siz albatta payg'ambarlardandirsiz